Hare Israëliet, een man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vraag hom toe, waar vandaan ken jy my? Voordat Philippus jou geroep het, antwoord Jezus om, toe jy nog onder die vijboom was, het ek jou al gezien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, jy is de Seen van God, jy is de Koning van Israël. Daarop sê Jezus vir hom, Glooi jy omdat ik voor jou gesê het dat ik jou onder die vijboom gezien het. Je zal nog groter dingen als dit zien. Verder sê Jezus vir hom, dit verzeker ek jylle, jylle sal die hemel oop sien en jylle sal die engelen van God zien op en afklim naar die sien van die mens toe.